Hippos kai stratiotes. Hippon ton heautu stratiotes, heos men kairos tuo polemu en, den echon synergon en tais anankais. Hote de ho polemos catepausen, eis du tinas kai fortus bareis ho hippos hupurgei, acuroe monoe trefomenos hos de palin polemos e cuuste, cae he salpix e foonei, ton hippon halinosas, ho despotes cae autos cathoplisteis e pebe. Ho de sunechos catepipte meden iscuon. E fede to despotei. Apelthe metaton pesdon ton hopliton arti, sugar afipu eis onun me mete poiesas, cae pos palin ex onu hipon theleis ecein. Hoti en cairoe adeias cae aneseos, ton sumforon, u dei epilanzanestai.